Nemoguće ih je pobrojati, a još teže ih je liječiti. Većinu tih problema sa kojim se susreće naš umet nije lahko liječiti, već treba računati na duže staze i treba uložiti veliki trud da bi se ti problemi izliječili. Jedan od vidnih problema koji vlada među muslimanima jeste pitanje džehla, pitanje neznanja. Kada govorimo o neznanju, ne mislimo na neznanje u pitanjima dunjavuka, već mislimo na neznanje u pitanjima vjerenja. pa je neznanje prisutno kod muškaraca i kod žena. Ali je ovo pogrdno svojstvo kud je kamo više izraženo kod suprotnog pola. Stemina? Žene. Muslimanke. I odatle dolazi opasnost po muslimanski umet. Znači, glavni krivac je koji je obično ko? Žena, tako ne može drugačije. Kaže jedan pjesnik Enti nispol umme thumme inneki le delidine lena nispol aha fa enti umme tu pjesiha. Kaže, ti si pola umeta, potom nam rađaš drugu polovinu. Pa kaže, ti sam da cijelo umet. Žena je pola umeta. I rađa ti drugu polovinu. Ostale ljude, žena rađa. Pa je onda ona umet. Samo po sebi. Pa je stoga džahu, ili neznanje, koje je, koje je najveći neprijatelj čovjeku, jer neznanje može sa čovjekom raditi ono što ne može šeditati. Ili bolje kazati, šeitan se može čovjekom neznalicom igrati kudi kamo lakše nego s čovjekom koji zna. Kaže mi čovjek, kupam se na od 8 do 2 po poveći. I nije siguran da se okupao kako treba. 6 sati se kupa, potrošio 30 kubika vode i kaže nisam siguran da sam se kupao kako treba. Jer tušira se on, Pa kaže, nakon toga kod tušira kabinu oko sebe. Kaže, jer je nečistoća sa mene ošla na kabinu. Pa je sa kabine vratila se na mene. Pa tako sa sebe na kabinu i sa kabine i obratno. Tako, znači, šest sati provede u tušira. To je to. I šeitan to voli. A odakle je to došlo? Od džehla, od neznanja. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, se kupao sa četiri pretrešte vode. Sa četiri pretrešte vode se okupao, a ti kad dobiješ račun za vodu, zaplakat ćeš govor. Znači, džahu je neprijatelj čovjeka. Zato je čovjeku obaveza nakon prihvatanja vjere i ulaska u islam da uči, da zna kako da bude musliman. Šta mu je dozvoljeno, šta mu je zabranjeno. Kako da Allahu se pokori na najispravniji način. Pa žena koja nije odgojena i koja nema znanja, Kako može odgojiti djecu? Kako će ih odgojiti? Kako da odgoji žensko djete, kako da bude primjerna i uzorna supruga, a ona sama nije odgojena sa te šerijetske strane ili šerijetskog aspekta. Pa ne može sigurno ovaj žena koja ima te manjkavosti, ne može upotpuniti ono što je šerijet traži, a da ne govorimo o propalitetu od majke. Šta će ona ponuditi svom djetetu? Mi kada pogledamo stanje muslimana, vidimo da je ono teško. I onda se često pitamo ili postanemo svi isto pitanje ili pitanja u raznim, u različitim formama, ali se sasvoji, sasvoji u jedan kalup, a to je šta je rješenje i kako krenuti napred. Rješenje je ono što je bilo rješenje za sva stoljeća muslimana da se vrate iskreno svojoj vjeri i praksi prvih generacija. Znači, to je rješenje, drugog nema rješenja. Svi su govorili kroz generacije, kada ih nešto zadesi, moramo se vratiti izvoru i moramo se vratiti odabranim generacijama njegove pravice. Za koje, kada često govorimo, kažemo da, ili, ili pomislimo da to nikako nisu bili ljudi, odnosno da nisu bili ljudske vrste. Pomislimo da su meleki, pomislimo da su ovo ili ono. Ne možemo vjerovati prosto da su to bili ljudi i da se tako ponašali znači od žestine njihovog imana i, i držanja za njihovu i držanja za njihovu vjeru. Kada bismo željeli da spominjemo primjere u istoriji od žena koje su bile, znači, borci za Allahovu vjeru. I vjerujem da je takva jedna žena vrednija nego danas veliki broj muškaraca. Oduljili bismo sa govorom, jer su takvi primjeri brojni i zapisale su i svijetle stranice islamske povijesti. No, međutim, mi ćemo večera samo spomenuti jedan primjer koji nam govori o požrtvovanosti muslimanke koja je nadahnuta nurom imana, svjetlom vjerovanja. To je primjer žene koja se zove Umu Sulejm. Umu Sulejm. Ime joj je El Rumeisa ili El Gumeisa ili El Umeisa ili Sehle ili Rumeisa. Ili druga imena koja su poznata kod islamskih učenjaka, razilaze se kako ime, ali se zna da ime Umu Sulejm bintu Milhan ibn Khalid, ibn Zaid, ibn Haram, ibn An-Najjar, Al-Mahzumije, Al-Ansari. Ona je bila majka Enesa ibn Malika. Pa nakon što je preselio otac Enesa ibn Malika, kada je izašao u Šam, ubili su ga a, oni e, razbojnici na putu, ostala je ona u Musulejmu Dovica. U Musulejmu za koju kaže Mohamed ibn Sirin, kako, kako bilježi imam ibn Sadu, s ovom tabakat, da je Umu Sulejn na dan bedra imala nož sa sobom i borila se. Nožem se borila. A došlo je drugoj predaju Denesa sa vjerodostanim lancem prosilaca kod Ibn Sada u dijelu Tabakatul Kubra, da je Ebu Talha rekao poslaniku sallallahu alaihi sallam da dan Huneyna, kaže Allah poslaniče, pogledaj, kaže Ebu Sulejm, drži nož u svojoj ruci, šta će joj to? Pa je kazala nam, ja Rasulallah, im dena minni mušrikun, da kartu bihi bakne. Jeste, kaže Allah poslaniče, ako mi se kaže približi kakav mušrik, ja ću mu stomak resporiti svojim nožima. Pa kažemo da je ta žena vredila kao danas ketiva muslimana. Jer veliki broj danas muslimana je u gafleti u nema. Niti mari za dunjalkom svojim, niti za ahiretom. A ova žena bila spremna da svojim životom brani islam. Pa je uzela na dan bedra ili dan hodina nož sa sobom. Kada je preselio otac Enesa i Malika, ostala je u Sulemi Dobice. Pa je došao Ebu Talha da je prosi. Ebu Talha je tada bio ušak. Pa mu je kazala, o Ebu Talha, čovjek poput tebe ne može biti vraćan. Ne smijemo vratiti čovjeka poput tebe. Ali kaže, ti si čovjek mušnika, ja sam žena muslimanka primi islam, pa ću se udati za tebe. Pa je razgovarala sa njim, pa mu je kazala, vidi što je drvo koje obožavaš, koje si svojom rukom isklesao, da ga u more baciš, može li sebi pomoći? Ne može, plovići po moru, kut ga vala virose. Da ga zapališ, može li samo sebi pomoći? Ne može, izgoreći. Pa kaže, šta to obožavaš? Imaš li pameti? Kaže, pa su to bili prvi simboli znakom islama u mome srcu. Zaista sam, kaže, vidio da ja obožavam nešto što ne čuje, što ne vidi, što mi ne može ni korist pribaviti, niti kako. Što je to otkloniti? Pa je primio islam. Pa se udala za njega. Kaže, a, Sabit al-Bunani, a on je najbliži i najpovjedljiviji učenik Enesa Ibn Malika, njenog sina. Kaže, nismo nikada čuli za ljepši mehar da je neka žena imala. Od mehra u musulmanu. A to je bio islam. Pa je umu svojim, svojim islamom, znači, odnosno, njen mehar je bio islam. Pa je Ebu Talha dobio dvije velike stvari. Dobio je prvo islam i dobio je ženu koja je dženetlik. Jer je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao u hadisu koga bileže Buharija i Muslim, kaže jeli, u tom hadisu je obradovao u muslim sa ženom. Pa je Talha, Talha, Talha dobio dvije velike stvari. Pa mi imamo u, znači, od ashaba, imamo dženetlije, mimo onih desetelice što su obećali. Imamo Musulejn, imamo Bilala, kom je poslanik sa osam, imamo će uđeknet. Imamo onu ženu što je čistila mesčin, pa padala, pa tražila da je poslanik sa osam, dobio Allah da izdeći, pa kaže, ako hoćeš dobiću, a ako hoćeš srpi se pripadati dženet, pa je kazala, srpiću se. Imamo u kašu, Sjećate se u Kjaši? Kada je rekao poslanik sa osrema, ono je sabo sebe kutje biha u Kjaša. Pretekao te u Kjaša, dobio je poslanik sa osrema, bude od onih koji će ući u džernu, bez polaganja računa. Imate jednu mesauda. Kako spomnije na Bilbert, u svome dijelu, Ristijan, da je poslanik sa osrema moguće u džernu. I drugi ashabe, I svima njima je uzvišen Allah te barek da Allah obećao žennet, o kullen wa'ad Allahu l'husna, i svima njima je dobro uzvišen Allah obećao. A dobro je žennet. Dakle, ova žena, dženetnika, je udala se za Ebu Talhu. Ebu Talha, ima jednu lijepu priču sa Umu Sulemom i njegovim gostima. Naime, vidiš ima muslim u svome sahivu da je jednoga dana došla skupina ashaba od poslanika sallallahu alaihi wa sallame da traže e, traže od njega e, hranu da jedu, gladni su bili. Pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao kod svojih žena. Kod jedne, druge, treće. Devet njih. Kod koje su god došli, ne oni ne, poslao je da vidi šta se ima u kući. Kazali su, nemamo tako nam onoga koji te poslao sa istinom ništa nego vodu. Čak i da tu nam imamo. Samo vodu. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko će ugostiti ove večeras? Pa se javio Ebu Talha. Kaže, ja ću Allahom poslaniče. Pa je došao i doveo toga čovjeka, kaže, da je čovjek rekao poslaniku sa osrme, jedan je čovjek u stvari došao. Rekao je Allahom poslaniče, kaže, ja Rasul Allah, eđ hedenil džuma. Kaže, slomi me glad, ubila me glad, imaš li šta, pa nije ništa go. Pa ga je Ebu Talha odveo kući. Pa kada je dobro pitao žene, imaš li što za večeru, kažu, kaže, imam nešto malo za djecu da jedu, za na večer. A za nas nema ništa, samo za djecu. Pa je rekao, Ebu Talha kaže, ovako napravim, kaže, pripremi hranu, postavi je i kaže, ugasi svijeću. Pa ćemo mi, kaže, sjesti sa njim i udarati sa kašikama od posudu. Da on misli da mi jedemo sa njim, a on ne jede sam. Pa je tako bilo, uspavali djecu gladne, donijeli njemu večeru, ponudili mu, a, nakon toga su udarali, znači, sa s, svojim rukama posudu ili kašikama, i nakon toga je ovaj gost najeo se da ga uspavali. Kada su ujutru došli kod poslanika, sallallahu alaihi sallame, rekao je, Allah se čudi vama dvoma i vašem postupku sa vašim gostom. Allah se čudi kako ste vas dvoje lijepo ove večeri postupili sa vašim gostom koji vam je, koji vam je došao. Pa je to svojstvo, Allah te bar da se čudi. To je znači svojstvo, jedno od njegovih te bar prava svojstava da se, da se čudi. U svakom slučaju, Ebu Talha, kada je oženio Umu Sulejmu, dobio je sa njom dijete. Dobio je sina koga je jako volio. Pa se to dijete razboljalo. Pa je jednoga dana Talha trebao da ide na put. Kada je otišao, dijete je preselio. Kada je otišao, sin je preselio. Pa je ona pokrila dijete. I kada se go Talha vratio, prvo što pita kad dolazi u kuću, kako je mali, kako je dijete. Kaže, nije nikada bio mirniji od kako se razbolio. Rekla mu je dvosmislene riječi, je li tako? Nije bio mirniji, mislio da se dijete umirilo, da je sad bolji. Pa mu je pripremila večer, pa je jeo, potom mu se uljepšala, potom se desilo među njima ono što se dešava među supružnicima. I nakon toga kaže mu o Ebu Talha. Šta misliš kada bi ljudi pozajmili od nekoga određenu stvar? I onda oni tražili da mu je vrate. Imaju li pravo da uskrate? Imaju kaže, kod Allaha nemaju nikako. Nemaju pravo da uskrati tu stvar. Kaže, oje kod Allaha, strpi se i očekuj nagradu kod Allaha, kaže, tvoj sin je pri sebi. Pa se Ebu Talha naljutio. Naljutio se i izišao iz kuće. Rekao je inna lillahi wa inna lillahi rađun i otišao iz kuće. Ebu Talha se nije naljutio zato što je sin preselio. Nema pravo da se naljuti. Prvo, Ebu Talha zna Allaho kader kakav je i da nema pravo da se protive Allahove za žel njegovom kadru. A druga stvar, Ebu Talha je posjedočio protiv sebe kada je rekao šta? Da nema pravo da uskrate pozadnjenu stvar. Gdje te je pozadnjenu? Pa nemaš pravo, znači to uskratiš pa je posjedočio protiv sebe. No, međutim, Ebu Talha se naljutio prvo iz razloga što je žena šutala i ništa mu nije tela kazati, dok nije, znači, prišao joj s jedne strane. I druga stvar, razljutio se Ebu Talha zato što nije na njoj vidio nikakve znakove žalosti. Ona jednostavno ponašala se kao da se ništa nije desilo. Pa su to bila dva razloga koja se njena minutila. Pa nije pričao ništa, nego je otišao do poslanika sallallahu sallam. Jer čovjek kada je u srđbi, kada je ljutit, šarijat traži od njega da šuti, da ne priča. Znači, ne smije čovjek kada je ljut, ne smije pričati. Jer čovjek dok je ljut može kazati riječ koja će ga koštati cijelo u životu. Zato kaže poslanik sallallahu sallam u hodisu koga bilježi imam Ahmedud Ibn Abbas kaže Iza gledive ahadukum fel jeskud Kad se neko od vas razljuti neka šuti neka ne priča jer tada ne govori više njegov razum nego govori jezik samo jezik priča a jezik je opasan da priča bez razuma Pa je čovjeku lijepo kada se naljuti da šuti i da ne priča. Pa je otišao Ebu Talha kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, i rekao mu šta je bilo. Kaže, je li se desilo među vama šta ovdje večeri? Kaže, jeste vama poslanića. Kaže, barek Allahu lekuma fi gabiri lejletikuma. Kaže, Allah vam učinio vašu proteklu ili prošlu noć blagoslovenu. Pa je rodila sina, Kada ga je rodila, kazala Enesu, Enese, svome sinu, nosi ga poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i nemoj da iko ga dotakne prije Allahov poslanika, alaihi sallatu sallam. Pa su došli sa njim, došao Enes sa njim kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa je uzeo datu i sažvakao je i protrljao mu po njegovim usama, pa je dijete počelo jezikom da oblizuje datule. Usne oblizuje malo dijete, samo rođeno. Pa kaže poslanik sa osvame, pogledajte, kaže, kako je sanje, vole datule. To nije običaj, znači malo dijete to je neradno. No, međutim, uradio je to mali kome je poslanik sa osadno bio ime Abdullah. I prvo što je sišlo u njegov stomak bila je pljuvačka poslanika sa lalavom koja mu bavi. Pa je odrastao i kaže se da je bio primjeran i najbolji musliman u svoje vrijeme, a spominje se da je imao sedam sinova i da je sino učili Kur'an na pamet. To je bereke od ove poslanika sa lalavom, ali i osam. Pa pogledajte ove žene koja je znači bila borac za vjeru. Borac u svojoj porodici. Nije znači svome mužu pravila neprilike kada je otišao na put i vratio se da mu kaže eto, gdje si bio? Koliko se zabovio? Koliko se ostao? Gdje si boravio? Obračunala ga za svaku minutu. Gdje je bio? Morao je položiti račun i svaki sahad gdje je ostao. Ili da zakasni postaje posla, gdje si bio, kud si otišao nakon završenog radnog vremena, gdje si bio i moraš progovoriti. Moraš progovoriti. Da prilike ti pravi, ti odlaziš, obskrbu stičeš, surađivaš sa raznim ljudima. Ljudi koji su različiti profila i dobar i loš i, i plemeniti zao i vjernik i nevjernik i munafik i iskren i uh, e, grub i blag nema kakvi ljudi nema i radiš sa svakim i mijenjaš se i oblikuješ se shodno potrebama ne izlazeći iz kruga šerijata da bi udovolio ljudima i da bi sa njima mogao da bi sa njima mogao da bi mogao dojde svoje obskrbe i ne praviš neprilike nikome. A ona surađiva sa tobom jednim i pravite neprilike. Je li tako? Ti imaš i poslovođu, i glavnog šepa, i, i grupovođu, i ovoga, i radnike sa sobom, sve imaš. A da ne govorimo čovjek koji radi gdje otvoreno prodaje i tako dalje. I nikome neprilike ne praviš, ali ona jedna i pravi tebe neprilike. Odlaziš ujutro i vraćaš se na večer kasno da bi obskrbu zaradio i ne vidiš kod nje ni riječ. Allah te ne brani to je pogrešno, to je pogrešno, to je, to je, to je, nezah, to je nezahvalnost za koju kaže poslanik sa osrem, nije zahvalan Allah ko ne zahvaljiva ljudi. Zato je rekao Resulullah sa Allah sa da će većina žena stavnika u džahennemu, da će biti žene. Kažu poslanik, kažu, zašto Allah poslaniče? Kaže, je kfurne, kufur nebillah, kaže negiraju. Šta kaže negiraju? Allahov postojanje, kufur čine? Ne kaže negiraju dobrotu koju muž čini. Negiraju tu dobrotu koju muž čini. Pa će zbog toga znači biti u, u džahennemu. Pa je zabranjeno negirati znači ono dobročinstvo koje suprug čini svojoj ženi. Pa su te prve generacije koje su, ona je prije toga, ono su je dala svoga sina Enesa, poslaniku, sallallahu alaihi sallam, da mu služi, da mu bude sluga, pa mu je činio dobu Resulullah sallallahu alaihi sallam, kaže, Allahume ekstir malehu u alebe. Allahu, dragi, kaže, povećaj broj njegove djece i njegovog imetka. Pa kaže Enes, tako mi Allah imam puno imetka, i kaže, broj moje djece i njihove djece. To je njegove unučak, kaže, prelazi stotinu. Prelazi stotinu. To je velike dove poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je naš put ili naš način za prosperitet i uspjeh da učimo našu vjeru. Se obrazujemo vjerski i da primjenjujemo ono što čujemo Ne bi čovjek smio doći na jedno predavanje, na druženje, da ode napolje i da ništa ne uzme novo da je Neka niko ne kaže kako sam čuo lijepo predavanje i kako sam čuo lijep vaz i kako sam čuo ne. Nego ponesi nešto sa sobom i primjeni. To je ono što se pravi. A pričati i hvaliti, mi možemo svi hvaliti i drugima prašiti u učmaci. To nije stvar, to je lahko. Ali treba nešto zapamtiti, ponijeti sa sobom i primjeniti u praksu. Jer je islam znači jednako je koju treba primijeniti u praksu molimo Allaha te barek od tada da nas povuči našoj vjeri i da nas učusti u praktikovanju naše vjere i da primi od nas naša dobra djela i da pređe preko naših družnih postupa. Amin. Allah Nama je ostala, ostalo nekoliko pitanja koje sam govorio. Ovdje se kaže, pošto smo udaljeni od Amštata, oko jedan sat putovanja, malo. Da li je pokuđeno to što smo planjali sunnet, jer se to smatra na filom? Mi znamo za olakšicu na putu, ali smo mislili, pošto nije razdaljena velika, da nije loše planjati sunnet. Razdaljena je dovoljna da ste putnici i nemate potrebe planjati sunneta poslanik sa osam nije na putu klanjao sunet. I nema veze što se vozite jedan sahat. Jedan sahat sa avionom možete preći možda do hiljadu kilometara. To nije bitno koliko se vozite. Bitna je razdaljena. I nije bitno čime se vozite. Tako da ne treba klanjati sunete. Sunete ne treba klanjati. Nego treba klanjati samo farz i to skraćeno ako insan klanja sam ili u džematu putnicu, protivno ako se iza imama klanja, onda se klanja puni namaz i neće se kratiti ovaj namaz iza imama. Drugo pitanje, moj muž kada uči neki grijeh ima običaj reći da sam da je to moja krivica. Jer ga nisam poslušala u nečemu i to ga je oslobodilo tako da on griješi. Mislim da je to znak slabosti i ja mu kažem, ali on naporno, ali on uporno e, svoje govori, a meni to teško pada što ne sve do tome. Znači, muž pogreši i kaže ti skriva. Čovjek napravi kako vam bela i upići, on je komušina vrata, komušina kada je ti skriv za moje bela i Ti skriv prvenstveno sam sebi. Selef je govorio ja sam znao, pazite ovo. Kaže, ja sam znao ili Selef kaže, učinjaci iz prvih generacija, znali smo <clears throat> a, naše grijehe po neposlušnosti žene i jahalice. Neće jahalica da sluša i neće žena da sluša. Ali šta kaže, znali smo čije grijehe? Naše grijehe. A mi smo to prepakovali, imamo novo pakovanje, novo izdanje, ovaj, nova verzija, a ona glasi, ti skriva i da tebe nije srdu da će biti. To je naša verzija. Kad dođe oni nakon nas, još nakon 200 godina, Allah zna kako će njima verzija gledati. Uglavnom, mi imamo ovo što imamo. To je pogrešno. Ti si kriv za ono što činiš. Svaki grije koji učiniš, ti si kriv. I neće tvoja žena biti odgovorna za tvoje grijehe koje činiš. Niti ti za njene, osim ako ste mogli jedno drugo spriječiti i ukazati na njesta. Tako da, ne treba se pravdati sa nisakim drugim. Nego treba čovjek kazati ono što se dešava u Palestini, to su moji bijes. Ono što se dešava u Stamanu po svijetu, to su moji bijes. Ono što se dešava u mojoj porodici, to su moji bijes. I onda sebe popravljaju. No, međutim, kada ti, kada ti loptu šutneš drugom, onda ti sebe smatraš slobodnim. Onaj igrač koji nema lopte na igru, ništa mu stoji i gleda, tako. Jer on ničim nije zabavljen. Jer se drugom loptu prebaci. Tako je ovo. Ženi se prebacio grijeh i odgovornost, što djeca nisu odgojena, što ovo nije u redu, što ovo nije u redu i sebe se oslobodio čega? Obaveza. To nije oslobađanje obaveza. To je pokušaj da pobjegneš od stvarnosti. Ne, ne, ti si dužan da sebe popravljaš. I žena te nije natjerala na grijeh. Tako da ove riječi ne treba nikako ni komentarisati, one su pogrešno prizirno sumnje, tako da treba govoriti. Što mislite osobi koja svjesno griješi, a nada se Allahom oprosto i stalno govori Allah i milosti? Tačno, Allah i milosti. A ne možeš ti svjesno griješiti, nikad Allah i milosti, to je neispravno uzvišenje Allah i milosti je bez imalo sumnje. Ali ti moraš nastaviti da ne griješiš. Allah je milosti onome ko vjeruje i ko dobra djela čini. Ko na tome ustraje. A ti griješiš i vićeš Allah i milosti. A šta ako ti Allah ne oprosti? Može biti Allah ne oprosti. Može biti. Može biti da Allah te barak, ono, ti ne znaš hoćeš preseliti sa ovoga svijeta kao muslima. Ko to može garantovati? Ko ti garantuje da ćeš otići, da ćeš presreti kao musliman. I da ćeš kraj života moći kazati la ilaha ila Allah Muhammedu Rasulhu. I da se pokaješ u zadnjim momentima za svoje grije. Jedan je brat pričao, kaže da mu je babo tako došao na, na smrtnu postelju i ono, treba da presne, i on priče la ilaha ila Allah. Babo reci la ilaha ila Kaže, babo sve pričao la ilaha ila Allah izgovara. Pa jedan put, pa dva put, nikako. Pa je Allah dao da se on osvijestio, pa znači nije pre sebe u tome momentu, pa ga pita sin, kaže, Pavo, pa što nisi gore, la ilaha illallah, kad ti govorim, a kaže, sine, ne mogu. Ja sve mogu izgovoriti, to sve mogu prišti, ali to ne mogu nikako preko jezika prevaliti, ne idemo. Ljudi misle kada dođem na smrtu u postelju i dok mi dođe hođa iznad glave i dok me pogleda ja ću la ilaha illallah i uđem biti. Nema toga ništa. Nemoj mi znači tako biti stvari. Jer tad na smrtnim mukama da čovjek može govoriti pogrdno Allaha. Može, može psovat na najbože Allaha zađa, može svašta raditi. I da da uzvišen je Allah svakome te uvika i, i moći i snage da izgovori te riječi koje bi ga spasile od tebe. Pa znači, ne znaš, hoćeš imati priliku da se pokaješ za grijehe koje činiš. Griješim Allah i milostiv, griješim Allah i milostiv i poginem. Nisam se pokajao. I dođem pred Allah i on mi ne oprosti. Šta ću onda? Je li ti lakše ovako? naučiti, dobro, dobro naučiti, pripremiti se za ispit, otići položiti, ili ti je lakše vikati i govoriti, u mene je profesor dobar, ima mene takve veze sa njim, pokušat će to nekako urediti. Možda bude tu nešto, šala da će to sve, da će to doći na svoje, da će to sve na doći. I onda ne upali veza i ti tapniš. Šta je bolje? Budi idi na sigurno, pripremi se. Ne poredimo Allaha, a zađe mi sa čim. No međutim, pripremi se za sudnji dan i dođi bez grijeha i dođi sa dobrim djelom, da vičeš da Allah im gosti, to ti je bolje, nego da griješiš i da vičeš.